بسم الله الرحمن الرحیم مواضع فتح حمزتی انه جاهای فتح گرفتن همزه انه ما یکی انه داریم یکی انه داریم اللحاظ معنایی این دوتا هیچ فرقی با هم دیگر هر دوتا برای تأکیدند هر دوتا برای چی ولی چه جاهای حمزه فتح میگیره میشه انه و چه جاهایی میشه انه در این درس ما انه رو میخونیم چرا میخونیم؟ جاهایی که همزه فتحه میگیره یعنی انه میشه امثله رو دقت بکنید یسرونی انک مطیعون خوشحال میشوم که تو فرمان برداری ولی این اینجوری معنی میشه یسر لی اطاعتک خوشحال میکنه مرا اطاعت کردن تو مصدر شد چه شد؟ پس انک مطیعون در از ترکیب چونیه بگیم انه از حرف مشبهه کاف اسمشه محلن منصوبه مطیعون خبرش مرفوع بازمه همین الان دیگه خوندیم اینا رو از نواسخ مبتدا هستن ان انه لیتا لعلا انه حالا اگر دقتی داشته باشید یسرونی انک مطیعون معنیش چنین هست یسرونی اطاعتک خوشحال میکنه مرا چه؟ اطاعتک در ترکیب انک مطیعون این همش با هم میشه مصدر معول این یک مصدر چیه؟ معوله مصدر معول مصدر جز اسمهای دیگه مصدر اسم دیگه مصدر فعل نیست موقعی که اسم خوشحال میکند مرا اطاعتت پس میشه فائل میشه چی؟ فائل یعلمونی ان الغبار کثیرتون یعلمونی کثرت الغبار یعلمونی معنیش اینطوریه پس یعلمونی فعل هست یعلمو نی یا مفعول بهیه به درد می آورد مرا که غبار زیاد است در واقع اگر ما اینو مصدر ما اول بگیریم اینجوری معنی میشه یعلمونی کثرت الغبار باید به شکل مصدر معنیش کنیم به درد می آورد مرا زیادیه غبار پس کثرتو میشه فائل میشه چی؟ اتمنى ان القمر طالون تمنا میکنیم که ماه چکار بکنه طلوع کنه تمنا میکنم طلوع قمر را طلوع ماه را اینجا طلوع القمر میشه مفعول بهی میشه چه؟ علمت ان القطار متحرکن معنیش اینه علمت تحرک القطار ظن ان النتیجه حسنتون ظن فعل مجهوله ظن حسن النتیجه ان النتیجه حتی حسنتون ان با اسمش با خبرش همش با هم میشن مصدره مؤول اینجا میشه نائب فاعل چون ظن فعل مجهوله عرف ان السارق جریء عرف فعل مجهول ان السارق جریء که همش با هم میشه مصدر مؤول عرف جراءه السارق که میشه نائب فاعل اعطيته لانه فقير اعطيته لفقره اینجا نائب فاعل ما میشه چی مصدر مؤول ما میشه مجرور به حرف جر لا شک في ان الادب واجب، لا شک في وجوب الادب اینجا هم مجروره حالا بیاید روی قواعد تفتح حمزه ان اذا حلت هي واسمها وخبرها محل المصدری حمزه ان فتحه داده میشه یعنی نمیتونیم بگیم ان ببینید ما اینجا نمیتونیم بگیم یسرونی انک مطیعون باید بگیم یسرونی انک مطیعون حمزه داده میشه فتحه داده میشه حمزه ان زمانی که قرار بگیرد هیا اون یعنی انه انه و اسمها و اسمش و خبرها پس زمانی که انه اسمش و خبر محل مصدر قرار بگیرند همزه چی داده میشه؟ فتحه داده میشه فتحه داده میشه همزه همزه انه زمانی که قرار بگیرد انه اسمش و خبرش سر جای مصدر یعنی به جای مصدر به جای اینکه ما بگیم یسرونی اطاعتک ما سر جای مصدر چی رو بیاریم؟ ان رو بیاریم بگیم یسرونی انک مطیعون پس همزه اون موقع چی میگیره؟ فتحه میگیره 108 المصدر المكون من ان و اسمها و خبرها یسمى بالمصدر المؤول مصدری که تشکیل شده است از ان و از اسم ان و از خبر ان بهش مصدر معول میگن بهش مصدر چی میگن اونا رو مصدر مطلق میگن میگن مصدر ضربه چیه شما چی میگی میگی ضرب ولی اونو میگن مصدر معول قید داره به قید معول باید بهش بیاریم قید چی تعویلو يكون المصدر المؤول فاعلا مصدر مؤول میتونه فاعل باشه چون مصدر دیگه اسمه نقش داره مانند دو مثال قبلی و مفعولا بهی میتونه مفعول به بشه مانند اتمنى طلوع القمر مانند دو مثال بعدی یعنی طلوع و تحرک و نائب الفاعل و میتونه مصدر مؤول نائب فاعل قرار بگیره مانند حسن و نتیجه جراعت و سارقی چون قبلش فعل مجهول اومده شما این نقطه رو بدونید فعل مجهول چه داره نائب فاعل داره ومجرورا بحرف الجر ومصدر مؤول مجرور بحرف الجر جر میتونه باشه مانند دو مثال آخری لفقره و وجوب الادب پس اینجا دقت کنید من یک مثال برای شما ترکیب میکنم اعطیته لانه فقیر اعطیتو میگیم فعل با فاعلش هو مزا... اه، مفعول بهی لانه فقیر میگیم انه حرف مشبهه هو اسمش فقیرون خبرش بل انه هو فقیرون همه اینا مصدر معولند و مجرورن به وسیله لی مجرورن به وسیله چه؟ لانه فقیرون دیگه خب حالا بیایید در ما مصدر معول داشتیم که از انه و اسم و خبرش تشکیل میشد مصدر معول ما مصدر معولی رو داریم که به وسیله فعل و ان اینو میگن ان مصدری ها طول فعل بعد از خودش چکار میکنه مصدر دقت داشته باشید حالا بیاید اینجا انو میگن حرف مصدری انو میگن حرف چه؟ اللحاظی عاملا منصوب میکنه ناسبه ولی بهش مصدری هم میگن چون خودش به اضافه فعل, از فعل بعد از خودش با هم بهشون میگن مصدر معول بهشون میگن مصدر معول رونی ان تصدقه ببینید رونی ان تصدقه ان به اضافه تصدقه اینا مصدر معولن در از چونین میشن رونی مصدر چی صدق مصدر دیگه نه مصدر تصدقه چیه صدقه یسرونی صدقک یسرونی مصدر نجاح چیه نجاحه مصدرش چیه يفرح يف يفرحك أن تنجح يفرحك يفرحك أن تنجح خوشحال میکنه تو را پیروزیت يفرحك نجاحك پس صدقك و نجاحك فائله چیه یسرونی صدقك خوشحال میکنه صدقت چه چیزی مرا خوشحال میکنه پس اینجا مصدر معول مرفوعه چیه؟ فائله یخاف ان ینقص النیل اینجا هم مصدر معول ما چیه؟ نائب فائله يحب أن تنشط چون فعل ما مجهول دیگه یخافو یحبو چیه؟ فعلای مجهول نائب فاعل دارن فاعل ندارن یحبو و یخافو فعل مجهولن لذا مصدر معول ما نائب فاعله ان تفعل الواجب خير لك فعلك الواجب خير لك اینجا مصدر معول ما در نقش مبتدائه ان تفعله ببینید ان تفعله درست فعله ان ان ناصبه تفعله رو منصوب کرده ولی ان که بیاد ان حرف مصدریه مصدر میکنه دیگه فعلو خب موقعی که مصدر شد مصدر اسم یا فعله موقعی که اسم شد پس مبتدا واقع میشه پس چی واقع میشه ان تنصح الصديق افضل همچنین این مثال المروت ان تحترم نفسك اینجا خبره المروت ان تحترم اینجا چیه خبره الشح أن تبخل همچنین طلب التلميذ أن يجيب اینجا فول به أراد الناظر أن يختبرني اینجا فول به رغبت في أن يصافر إن حرف فجار مجروره عجبت من أن تتكبر اینجا چیه؟ پس من ترکیب میکنم یسرونی فعل یا مفعول بهی أن تصدق فائل أن اضافه تصدق میشن مصدر مؤول فائل يفرحك أن تنجح يفرحك أن تنجح همچنین يخاف أن ينقص النيل يخاف فعل مجهول أن ينقص نائب فاعل يحب أن تنشط همچنین أن تفعل الواجب خير لك أن تفعل مبتدا أن تنصح مبتدا المروة أن تحترما خبر أن تبخلا خبر طلب التلميذ أن يجيب أن يجيب مفعول به أراد الناظر أن يختبرني أراد فعل الناظر فاعلش أن يختبرني اختباري هستمون مفعول به رغبت في أن يسافر رغبت فعل بفائلش في حرف جر أن يسافره كدر ان بيضا في یسافره مصدر معولا مجرور بوسيله فيه حالا بیاید روی قواعد ان حرف ان حرف مصدری یؤول هو والفعل الذي بعده به ان حرف مصدری هست معول میشه ان به اضافه فعلش که بعدش اومده با مصدر در تعویل چی مصدر و 111 قد يكون المصدر المؤول من ان والفعل فاعلا حالا این مصدر معول چه اعرابی داره میتونه چه نقش هایی داشته باشه میگه مصدر معول که از فعل و فائل معول هست فائل می باشد او نائب فاعل، یا نائب فائل می باشد او مبتدا یا مبتدا می باشد او خبرن یا خبر می باشد دو تا, دو تا مثال همینجوری میشه در دو مثال اول فاعل در دو مثال بعدی نائب فاعل در دو مثال بعدی مبتدا در دو مثال بعدی خبر او مفعولا به در دو مثال بعدی مفعول به او مجرورا به حرف جر یا این مصدر معول مجرور با حرف جر هست که در دو مثال آخری یعنی 11 دوازده تا همینجا کافیه شما اینا رو اینقدر سه نفری با هم دیگه مرور میکنید که تمام اون گذشته هایی که قبلا خوندید و فراموش کردید تو ذهنتون بیاد موفق و پیروز باشید